Beraz, Pascal Lindo, Zaskako lehen gizan, barda hor kolokioa izan baita Asamblea Nazionalean hizkuntza gutituetaz. Zuek eh, gaualdi hortatik ateratzen zuen ondorio nauzina edo zi ideiak ni zarete Euskal Herriera? Uh, eh, komplikatua da, biziki uh, bilkura aski teknikoa zen lehenik eta biziki politikoa. Uh, lege berean zen, eh, gela ahondi batean, biziki gela ospetsu batean gainera. Uh, ateratzen dituzten bi idei nauzia da lehena, Eh, da gaur egun gaia, eh, izkuntz gutituen gaia eh, frantzian, eh, egiazko, eh, ez, ez balimadu ere, egiazko gaia bilakatua dela. Ba, hori, hortaz eh, eh, seurri zaiten Demagun atzo, bazen debate bat hasan badan, eh, aste baita debatea hundi bat, eta ebe, hainbat diputatu gindira, eta uh, Mark Lefur bezalako bat UNP-koa, baina baita ere Claude Bartolonek uh, eh, irekidu uh, eh, debatea eta eta eta Jean-Jacques Urboazek etxi. Beaz, argi da, zinez, ez dela nola naizkako gaia batean izan den bezala. Hau da lehen gauza, lehen gauza aski hona. Bigarrena da, uh, behidein agusi bat pasatzen ari dira haien murietan ere. Ezan baita, momentu batean, zen eurokarta sinatu, bueno, eurokarta eh, ratifikatu ala ez, eh, eta uh, horrekin askizuten, kasik. Hor gaur egun ulertu dutena da, ikusten dugun irgentziarekin, gure izkuntz gutitu buruz, eta hori eh, guzi guzi entzat, ez bat euskara entzat, eh, dira gu baino ere, be izkuntz gutitu buruz egin behar den lan bat irgentara da lege baten asmatzea ere eta nunbait hor ulertua izan dena ituduritzen zauta atzo eta eh, ez da Eurokarta lehenik sinatu behar eta gero legeari buruz egin eh, urratxak eh, biak betan egin behar dira. Ba, eta uste hori dela idain agusia atzo atera dena. Ados, e, pentsatzen duzu holako zerbait gehiago errepikatu beharko ditzatekela, errepikatuko dela edo beste, ez lobio indar lan bat egin behar dela orantik ere Parixen? Errepikatuko dela, ez dakit, problema da, nahi bauzu, eh, ez bain baituko egiten, debatea ez, ez dela intzinatuko. Uh, batzuek ulertzeko, berko dituzte, atzo bezalako, ogoi debate, daz egin behar bain badira eginen ditugu, eta be, nun baita eskertu behar da, koret kabdezielen uh, eh, lana hor, bengot, uh, uh, zinez, uh, lana edera egine izan baita, eta Eh, Silvian Alo eta Frederik Espainiak ere hor ziren uh, gure sustengatzeko, eta zinez ustut, uh, eh, uh, hemen goek ulertu dute, baina Bretainakoek ere, Alzaziakoek ere hor etzin. Voilà. Hori lehen gauza. Aztokiko autotxiek jadanik hor dira gure alboan, eta bizki importanta da. Gero, zonbat bilkure gindarko den horren lortzeko ez dakit, gaur egun ez dakit, maluruski pentsatzut batzuk egin beharko direla, e, legea ez da biharko. Baina, Hala ere, esperantza zerbaitekin uh, eh, txertu gira parixetik, noiz baita izanen da lege bat alde ez da dudai. Ongi, mila esker? Deus.